Ostegun eta ostiraluntan, ahatsaldeko iruetatik zazpiak arte, eta larun batean goizeko behatzietatik oren bata terdia arte, Baionako glean elkartean etxea odol bilketa zentro bat bilakatuko da. Giro honean elkartasun gestu baten egiteko aukera izanen da, Christian Soubeldia, médicoua. On associe à cette journée euh, des animations, puisqu'il y a une animation musicale, il y a un clown qui vient animer, il y a une collation améliorée. Voilà, c'est un petit peu euh, un côté festif qu'on n'a pas dans les autres collectes et avec du monde pour accueillir les gens. Donc c'est aussi une façon peut-être de donner son sang dans de meilleures conditions qu'habituellement. Eguberriko garaian odol emaitzak apaltzen dira alta beharrak beti badira, opari gisa odola eta denbora ematera bultzatu nahi ditu egitarrak odoletxeak, Gainera, Iparjaldean eta Baionako ospitaleko odolaren eritasun gunearekin odol behar handiak badira. Donc en moyenne, on peut dire que par semaine, sur l'hôpital de Bayonne, on a besoin à peu près entre 300 et 400 poches de sang. C'est quand même euh, un chiffre important. On est un, gros site de, si vous voulez, de délivrance de produits sanguins. On est toujours euh, justement en amont de ce manque. C'est-à-dire qu'on fait des appels pour que justement on ne soit pas en manque. Là, par exemple, en ce moment, on est à 12 jours de stock à peu près. Il faudrait que pour qu'on passe nos fêtes tranquillement, comme on dit, on soit au moins à 14 jours de stock. Quand on donne son sang, on sauve non pas une personne, mais on peut en sauver trois, puisqu'à partir d'un prélèvement sanguin, on fait un concentré de globules rouges, on fait un concentré de plaquettes et on fait aussi une poche de plasma. Donc vous voyez, trois personnes peuvent être sauvées. Jakin odola emanaintzin dian behar dela eta ura edan, ondotik kirolarik ez egitea gomendatua da.